อภยปริตัง ยันทุนิมิตตัง อวมังคารัญจโยจามนาปวยสกุณาสสะทุปาปาคโหตุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมตุยันทุนิมิตตัง อวมังคารัญจโยจามนาปวยสกุณาสสะทุปาปาคโหตุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวน นวินาสเมตุยันตุนิมิตังอวมังคารันจโยจามนาปวสกุณาสสะโทปาปาคาโหตุสุปินังอากันตังสังตานุภาเวนวินาสเมตุ